sa akin, masaya ako sa'yo. Kaya bakit pa natin pagpipilitan ng hindi pwede? Sabi mo sa akin, pagtapos mo masipin ng dila ng iyong sigarilyo, magkahawak ang kamay, ngumiti ng ipin, at nagkahantay na lang ng isa sa atin ang bumitaw. At wala lang siguro natin masaktan. Masaya ka sa akin, masama ako sa'yo. Ngunit ubos na ang lahat. Ubos na lang ang natira araw na tayong di nag-uusap ni isa sa ating dalawa lang balak makiusap Alam natin pareho tayo nagkulang At ang tayo ilan na rin patutunguan Ngayon bakit nga ba tayo nakita Nakalimutan na tila Balak natin magayos ang lalo sa ating nagpasira Di ba sabi mo noon kung tayong dalawa'y maghiwalay Magkikita rin sa tamang panahon Ngayon akong napaisip Paano kung ganun Kung tayong na talagang dalawa'y Bakit na tayong dapat maghiwalay ngayon Kung ganun magbiro ang tadhana Ay dapat alam niyo na kung oras Magpagbiro ngayon Huwag mo na akong kulitin pa Huwag ka na rin sumagot mo sakaling kulitin ka tayong magkasalubong Huwag na nating pansinin Ang isa't isa't magdalit Ay huwag na konsintihin pa Dahil hindi ko kaya maging kung sinong gusto mo oh, Ibigay kung anong gusto mo oh, Ibigay anong nararapat sa'yo Mahal kita pero tama na Dahil hindi mo kaya maging kung sinong gusto ko ibigay kung anong gusto ko oh, Ibigay anong nararapat sa atin dahil di lang natin kaya Napilitin kahit pwede Isipin ng sarili pag nasa atin dumipende Mas mahina na nga tayo sa sakitin Nagkandeng kaila tayong magagamot Kung pareho tayong inosente Hindi mo ko kailangan Nagkanong ka rin sa'kin Libro ng istorya natin Dalaway sa simula lang Kahayaayang basahin Sumayan at tayo dati natin ang pasanin Talagang dapat mong asahan Hindi mo aakalain Pagpat tayo naniwala Pagmamahalan natin dati Real Parang ngayon dapat nalimutin na ang ating alaala Kailangan na magbura para matuto tayo Lalo parang sulat sa pisara Huwag mo na akong tanongin pa Masasaktan ka pa rin kahit aking saluin ka pa Nandali ang marga to sa ating parang hinapan Samantalang pagmamahal Dapat ikat din na kita ang gusto mo oh, Ibigyan ng nararapat sa'yo Mahal kita pero tama na Dahil hindi mo kaya maging kung sinong gusto ko oh, Ibigay kung anong gusto ko oh, Ibigyan ng nararapat sa atin Dahil hindi na natin kaya